3, 2, 1. ¿Y sismo? Right? Cara de doncella, pero más bestia que bella. Calle se atropella, cuando llega siempre es ella. Va del gym al 5 estrellas, tipa sin vergüenza. Yo ya estuve con estrella y ni una chilla como ella. Digo, mm, ah, como chilla ella. Digo, digo ah como chicha ella causa bellas Digo, ah si pienso en ella Digo, mm, mm, ah, ah, mm, mm, ah Digo, mm, mm, ah, ah Como chicha ella Digo, mm, mm, ah, ah, mm, ah, uh, ah Digo, uh, ah, digo Como chicha ella Digo, nos fuimos de la pista, nos quemamos unos pipas Ya me pregunto cómo mi tiempo yo me paso Parece tira de un culazo. Hay que tener panza para comerse ese cuerpazo. Si no fue a una academia, como estaba todos esos pasos. Ella me noticia si me dice le hago caso. ¿Qué? Dice que me case y me caso. Digo que esto creo que va a me caro. Digo que me coge otra vez y no me paro. Ella tanto que ya no tiene descaro. Esta mujer rompe pero no tiene reparo. Acaba siento en el cuerpo disparo. Yo en su boca conmigo tal cual pelotas en el aro. Digo que en la cama no pasa un falso. La guacha explota chucha por como su calzo. Ah, no quiere a un gil, quiere dormir, no quiere igual, solo quiere chillar. Las horas se van y la alarma no quiere sonar. Se me sube encima otra vez, no la puedo sacar mientras me dice, um, ah, ¿cómo chilla ella? Digo, um, ah, ¿cómo chilla ella? Digo, um, ah, ¿cómo chilla ella? Causa pechos digo, ah, si pienso en ella, digo,